Чорны шнурок на нямецкай карце, павешанай на сцяне клуба, трыма стрэлкамі джаламі выгнуўся на поўдзень. Кнопкі вастрыё джалу прышпілены ля варонежа, варашыла ў града Ратова. Немцы наступаюць. Нашы войскі пакінулі Севастополь. Адышоўшыся ад карты міця сустрэў сюзану. Дашчаны тротуар рыпеў пад нагамі, сустрэчны як бы здзіўлена пазіралі на іх, на яго кульгавага, з насупленым тварам у нехлямяжым пінжачку, залатаным на рукавах і на сюзану, прыгожую, у адпрасаванай белай блузцы. На карту Сюзана наўрад ці глядзела. Яны яшчэ раз прайшлі паўсклуп, але яна нават галавы ў той бок не павярнула. Як ты жывеш, міця? Спытала даверліва, прыязна, як бы імкнучыся, развеять яго хмурую маўклівасць. Так сабе. Яны ішлі побач, гаварыла, зазірала яму ў твар, незважаючы на тое, што ён адмоўчваецца, кульгае, што на ім старая парваная вопратка, якая зусім не пасуе для шпацыру з дзяўчынай. З тратуара звярнулі ў бальнічны завулак ціхі зялёны і мець адчуў сябе спакайней. У завулку жыве сюзана і яе драўляны домік нічым не адрозніваецца ад іншых гэткіх жа нізкіх прысадістых схаваных под яблынямі і вішнямі дому завулку зарос падарожнікам муравой тут амаль не ездзяць по той бок парканаў густа ўзняўся маленнік летні перад кожным домікам лавачка прыселі на сюзанінай завулак жывея вячэрнімі шорохами і зыкамі рыпнули веснічкі нехта бразнуў вядром у маленніку піскнула спалоханая птушка Мабыць пачула што на паркане асцярожна перабіраючы лапамі крадзецца кот узышоў месяц вісіць над завулкам лючы святло на дахі хат ахутаныя срабрыстым полагам сады хаты і нібы заснулі. Не было б вайны, вучыліся б, прамовіла Сюзана. Ужо б закончылі десятый клас. Ты куды думаў паступаць міця? Тое, што ён сядзіць сюзанай, здаецца сном. Ён хацеў бы ні аб чым не думаць, забыцца, лавіць вечэрнія шорахі, але ў душы варушыцца нешта трывожнае. Ён не ведае яшчэ, якія чары тоюць у сабе месячная ноч. І не ад аднаго яго залежыць думаць пра вайну ці не думаць У дворыку насупраць нехта грукнуў, зачыняючы каніцы, у канцы завулка замерлі чыесьці крокі. Нечакана для самога сябе міця прыхінуўся да сюзаны. Зніклі ўсе іншыя жаданні апрача аднаго. Вось гэтак сядзець з дзяўчынай, адчуваць дотык яе пляча яе дыханне і адразу знікла вайна немцы вера якая аддала яму вінтоўку хлопцы што сабраўшыся ў лобіка мабыць гавораць пра міну ёсць адна толькі сюзана яна на запомніла сабой увесь свет. Яна побач з ім ён яе любіць. Плыве месячная ноч, Над лавачкой нізка навісла вішнёвая галіна, аблітыя срэбрам стаяць сады, з неба глядзяць на зямлю тысячи зорак. Завулак тоня ў змроку, ад ценяў, якія падаюць ад садоў і паркану, І толькі вузкая светлая сцежка пролягла пасярэдзіне. Міця адчувае на сабе магутную ўладу гэтай невыказна чароўнай ночы, якая схавала ад позірку ўсё дробнае, дробязнае, нікчэмнае, аставіўшы адну прыгажосць. Драўляныя пахілыя домікі здаюцца незнаёмымі, аблітыя месячным святлом яблыні з рагулямі падпорак пад імі заморскімі дрэвамі. Ноч прыкрыла сваім крылом усё, што не дарабілі людзі, пакінуўшы толькі тое, што ўзвышае душу крокаў за 50 ад лавачкі, Раптам бліснулі агні кішэнных ліхтарыкаў, Міця зразумеў, ідзе нямецкі патруль. У тую ж хвіліну сюзана схапіла яго за руку і, нечутна рыпнуўшы веснічкамі, пацягнула ў двор. Стаіўшыся пад вішняй чакалі, пакуль пройдуць вартавыя. Сюзана прытулілася да міці, паклала на плечы рукі, схаваўшыся за ім. Ён адчуваў дотык яе грудзей, перарывістае дыханне, удары сэрца. Усімі сваімі неўсвядомленымі рухамі Сюзана як бы прызнавала за ім права мужчыны, яе абаронцы. Прыгніся, шапнула яна тое, што ўбачыць тыя даверліва сказаныя словы ў калолі, Лепш бы яна іх не гаварыла, вартавыя слізгануўшы ліхтарыкамі па паркане прайшлі далей. Давай пасядзім на ганку, сказала Сюзана. У двары немцы не ўбачаць, а прыдзела гэтая вайна. Навакольныя прадметы набывалі ранейшыя знаёмыя абрысы. Міця ўжо добра бачыць, што сядзіць на ганку вузенькім дворыку абгароджаным нізкім штакетнікам, на які ўзнесць лі націну гарбузы. На двары розныя рэчы хатня ўжытку, вядро, тапчанчык вынесены з хаты, стары фікус, у гаршку пастаўлены дажываць веку пад плот, насупраць сюзаненага двара праз дарогу, гэткая ж прысадзістая драўляная хаціна са шчыльна прычыненымі аканіцамі. У палове ночы в небе пачулася ледь улоўнае, гудзенне самалёта ляціць над лесам і гул мотораў роўны меладычны міцеў страпянуўся нямецкія самалёты гудуць інакш перарывіста натужна Мабыць наш самалёт гаворыць ён радасна сюзана побач дыхае шэпча і чары ночы паступова вяртаюцца ноч все-таки незвычайная і яна належыць толькі ім дваім. Сюзана сядзіць, прытуліўшыся да яго. Яна здаецца безабароннай. Міця адчувае сябе мацнейшым, дужэйшым, Ён нібы адказвае за сюзану, ён абняў яе, прыхінуў да сябе, Няўмела паспрабавала прыгладзіць яго валасы, дакранулася рукой да шыі, не памятаючы сябе, ён прынік да яе вуснуў. Болей слоў не было да самага світання былі абдымкі пацалумкі. Калі пачало світаць, ён убачыў сюзанен твар. Ад яго пацалункаў яе прыпухлі губы. Яна глядзела сарамліва ў зямлю, але твар свяціўся стоянай радасцю. Прыйдзі заўтра ў клуб, сказала на развітанне. Артысты прыязджаюць. Уміцевым жыцці яшчэ ніколі не было такога хорошага, радаснага, як у гэтую ноч. Міця адчуваў гэта, калі крочы гроснай сцежкай праз поплаў да будкі. Калі засынаў, ледь прыткнуўшыся ў хляве насення да скручанай, пакладзенай у галовы ватовай фуфайкі, якая ўся прапахла мазутам. Маці будзіла снедаць, ён не ўстаў. Сонны, раз пораз расплюшчваючы вочы, бачыў, як прашчылена ў сцяне цэдзяцца ў паўзмрок хлява, сонечныя праменні, вострыя як пражэктары. У іх святле плаваюць маленькія парушынкі, драбнюткія крупінкі пылу. У хляве пахне прэлым сенам, сухімі зёлкамі, Ён чуе ўсе гэтыя пахі, зыкі дня, што даносяцца сюды знадворку. Скрып ворота над калодзежам. Звон поўнага вядра, якое гойдаючыся на вяроўцы, стукаецца аб сценкі цэментнай прорвы. Гру калёс праз пераезд. Над усім гэтым звініць штосьці, няўлоўна радасная, афармляючы гукі і шорахі дня в цудоўную сімфонію. Прыйшоў Іван Лобік, рвануў дзверы хлява і борздаў скарабкаўся да міці на сенавал. Іван хмурыў схваляваны, это міця хутчэй адчуў, чым убачыў упэў змроку. Дэсантнікаў злавілі, сказаў Іван траіх, як з нашага самалёта скінулі. Меце імгненна ўсхапіўся. Я чуў, як ляцеў самалёт, як раз апоўначы. Іван заняты сваімі думкамі не спытаў, чаму Меця не спаў. Грэй сцяблінку, пазіраючы ў куст і як бы намагаючыся разгледзець там штосьці цікавае. Прагрымеў паравоз, адзін без вагонаў, ад жалезная ляска ту колу дробна задрыжала воткнутая ў сцяну коса перад станцыяй цягнік зароў і вот гулле гудка разнеслася далёка па ваколіцы іх у грамах узялі думаючы сваё працягваў Іван кажуць маладыя два хлопцы і дзяўчына Дык у іх жа зброя было як яны А чорт яго ведае, можа заснулі, лухай. Верталетава соль павінна быць і у лобачавай школе. Там жа быў хімічны кабінет. Што калі попрасіць у лобача? Ён жа жыве там. Попрасіць просто так нічого не гаворачы. Я ўзрывальнік зрабіў, сказаў міця. Кулю з патрона выняў у порах кінуў яшчэ тры патронныя капсулі, павінна быць дэтанацыя. Шнур з тых парахавін на нітку іх нанізаў. Пакуль згараць можна адбегчыся. Цягнік так не скінеш. Трэба берталетава соль. Іван пайшоў, міця правёўшы яго да станцыі, Всю другую палавіну дня блукаў ля жандармерыі, туды павінны былі весці дэсантнікаў. Ноччу дэсант скінулі ля грамоў. Адзін з квалыга, які вадзіў каня на начлег, паквапіўся на дабро дэсантнікаў. Зацягнуў свой двор мяшок з цукрам, бачыў гэта пастушок які на світанне гнаў кароў на пашу і напаткаўшы людзей якія збіралі раскіданыя па лесе пакункі расказаў пра украдзенае трое накіраваліся ў вёску і натрапілі на засаду шэпчучыся местачкоўцы пераказвалі адзін другому што самалёты скінулі не траіх а сотню узброеных аўтаматамі і кулямётамі парашутыстаў і што яны не выпасць паспелі пусціць пад адхон цягнік. Тое, што дэсантнікаў злавілі прыгнятае, Пра гэта крыўдна думаць, але ў самім факце, што над мястэчкам ляцеў савецкі самалёт, скінуў узброеных людзей і нават харчы ім, тоится бадёрае шматзначнае дзе фронт под воронежем на доне за тысячу кіламетраў ад непрыкметнага мястэчка і не туды дзе фронт дзе баі паслалі гэтых людзей якія здавалася толькі там і патрэбны а сюды у іхнія лясы і балоты к Ужо над вячоркам парашутыстаў падвялі да школы, дзе жандармерыя ідзе на вокнах класных пакояў навешаны краты. Двух рослых хлопцаў, з якіх адзін трымаў руку на марлевай перавязі, а другі, пахістваючыся цягнуў нагу, і дзяўчыну суправаджалі пяць немцаў жандараў, у блакітных мундзірах з вінтоўкамі наперавес. Парашутысты ішлі горда. Хлопцы ў зялёных блузах у шэрых штанах на выпуск у чаравіках, Дзяўчына ў звычайным шэрым пінжаку ботах у сіняй хусцінцы паўзверг светлых валосы сотню метров от будынка райвыканкама дзе размяшчаецца камендатура да школы митя прайшоў назіркам каб убачыць палонных у твар але десантнікі по баках не глядзелі першы канвойны знік у дзвярах школы адзін за другім зніклі тыя што з'явіліся гэтай ноччу на тутэйшую зямлю Міця стаяў, глядзеў на школу і нічога акрамя холоднага безвыходнага суму не адчуваў. Для клуба яго затрымала Сюзана, нешта гаварыла, але ён чуў толькі яе голос не даходзячы да, да сэнсу слоў. Гэтак жа механічна у стане абыякага ну зусім абыякавага ўтрапення зайшоў сюзанаю клуб, сеў на лаўку, у клубе гаманілі, шоргалі зэдлікамі, успыхнула святло, Шэрая палатняная заслона задрыжала нібы пад ветрам, потым яе паднялі на сцэне. Стаяў стол, два крэслы вакол іх чамусьці расхаджвалі двое пажылых людзей, апранутых у чорныя старамодныя сурдуты. Яны жестакулявалі, аб нечым паміж сабою размаўляючы. Ну, пачалася п'еса, Але ён не пачуў і не зразумеў ніводнага слова. Не абураўся ён ні на артыстаў, ні на каго з тых, што сядзелі ў клубе і з увагай слухалі дыялог сумных чорных людзей. Ведаў з афішы ставілі п'есу Іпсена, это быў нарвежскі пісьменнік твораў якога ён яшчэ нічога не чытаў але цяпер все гэта здавалася непатрэбным это просто падман здзек бо норвегія таксама захоплена немцамі а побач у школе дзе ён вучыўся у класе сядзяць параненыя парашутысты Яшчэ не скончылася і першая дзея, як меця крануў Сюзану за руку, даючы знак, што хоча выйсці. Куды ты? — спытала яна. Пайду, галава баліць. Шапнуў ён і, прыгнуўшыся, падаўся да выхада. Як і учора вісеў на небе месяц, зялі далёкія зоркі, У школе на другім паверсе свяціліся толькі два акны. Немцы кладуцца спаць рано. Па тротуары гучна размаўляючы, грукаючы ботамі, прайшлі першыя патрулі. Думка ўзнікла ўжо на вуліцы. Да хлопцаў ісці было позна, трэба было нешта рабіць зараз неадкладно. Спяшаючыся дамоў міця абмінуў сцежку на поплаю, пайшоў аўсамі мяжой на прасткі завярнуў кусты з-пад ног вылетела птушка гучна залопаўшы крыллем ён вобмацкам знайшоў тайнік у будку трэба было ўсё ж зайсці взять запалки паказаць што рано вярнуўся у месячным святле тьмяна паблізкуюць рэйкі пасярэдзіне паміж першым местачковым пераездам і будкай гарыць кволы агеньчык даносится адтуль прыглушаная агаворка з таго дня як пачалі хадзіць цягнікі немцы пра старасту прызначаюць на чыгунку вартавых дзядзькоў з мястэчка з блізкіх вёсак узброеныя кійкамі дзядзькі дрэмлюць ноч пры агні а на світанні разыходзяцца небяспекі яны не ўяўляюць просто не варта трапляць ім на вочы. Перад самым пераездам Меця паклаў у траву пакунак за маналам і зайшоў у двор. Дома спяць. Ціха адчыніў дзверы ў сенечкі ў пярэдні пакой, дастаў з печы гаршчок са шчаўем, Есці не хочацца, але ён прымусіў сябе пасядзець за сталом, пабоўтаць лыжкай. Потым устаў, Нечутно падкраўся да пячуркі, намацаўшы карабок запалкамі, паклаў кішэню. Нам мысна, каб нарабіць груку на ўвесь апор, расчыніў вароты ў хлеў і асцярожна без шуму прычыніўшы іх адскочыў. Далей дзейнічаў дакладна, упэўнена, ведаючы, што ўсё будзе добра так, як задумана, калі толькі не падведзеў взрывальнік подняўшы пакунак прыгнуўшыся пераскочыў пераезд і падаўся ўзбочанай шляху да мястэчка да моста мост драўляны новы яго пабудавалі завод ці два да вайны міця залез под мост У твар патыхнула вільгаццю, прэллю ногі вязлі ў гразі, прыладзіў пад насцілам на гладкім круглым бервені аманал, адкаркаваў патрон, расцягнуў ва ўсю метровую даўжыню шнур, чыркнуў за палкай падпаліў. Яму на пачатку здалося, што ўсё дарэмна. Ён прабег ад моста сотню ці болей метраў, а выбуху не было. Ён перастаў яго чакаць, пайшоў крокам, потым у нерашучасці спыніўся. Трэба ж было ўзяць назад аманал. У гэтую хвіліну над мостом узняўся вогненный слуп і нібы грымнуў гром. Міця, што было сілы пабег. Азірнуўшыся ўжо ля пераезда, убачыў, як гасла святло ў вокнах на другім паверсе школы, У мястэчку бязладныя частыя стрэлы страляюць, мабыць, напалоханыя патрулей. Назаўтра ля ўзарванага насцілу мастка на пыльным шляху тоўпіліся паліцаі размахвалі руками лаяліся партызан не баяцца лезці самое мястэчка